ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق سيان عندي ليلنا أكتبنا islamska omladina Linux. بحريهما صفاق سهر يؤرقني ففي قلبي الأسى يغلي وفي أهدابي الحراق جسمي يا لشقائي سجني جسمي يا لشقائي سجني لا أدري معنى لحياتي قل لي أبكي ماذا I ovaj ummet je obavezan da poštuje učenjake i da ih stavi na njihovo mjesto i da ih uvažava. Što ne znači, s druge strane, da su učenjaci sveti i da ne griješe. Oni su kao i svaki drugi sin Ademov grešnici i upadaju u grešku i zaboravljaju i čak nekad postupe suprotno dokazu. Ali to njima ne oduzima autoritet i ne zatvara vrata učenja pred njima. Također, ehli sunne vol džema ne požuruje u osudi islamskih učenjaka i njihovom kritikovanju prije nego što provjere. Ako se pokaže istinitim ono što se govori da je određeni alim pogriješio, ako se to dokaže, u tom slučaju mu se prelazi preko greške i ta se greška ne širi, nego se govori o njegovim pozitivnim stvarima koje ima kod sebe. Ako je od, od uleme koja, su, koja je poznata po dobru, koja je poznata po sljeđenju Kur'ana i sunneta, O takvoj ulemi se ne govori osim dobro, a njegove greške se skrivaju. Osim u jednoj situaciji, ako se znači je o pitanju koje je rašireno među ljudima i postoji mogućnost da ljudi odu u zabludu zbog tog pitanja, u tom slučaju se ta greška pojašnjava ljudima i pojašnjava se da je, da je taj stav pogrešan, ali pod jednim uslovom da pojašnjavanje bude od strane onoga koji je sposoban i koji je stručan, a ne svako. Da odgovor bude na njegovo mišljenje, a ne njemu. I treća stvar, da i pored toga se sačuva autoritet te osobe. Istina je najpreća da se slijedi, ali to ne smije biti povod oduzimanja autoriteta i gaženja autoriteta tih ljudi. Nažalost, ja moram spomenuti da u današnjem vremenu imamo sredbenike ovoga menheđa, menheđa ehli sunnata od džemata, koji gaze čast islamskih učenjaka. Prije svega, ne znaju ko su njihovi učenjaci. Prva stvar. Ako znaju, onda ih omalovažavaju. Ili smijavaju. Pa kažu, znaš šta, oni samo raspravljaju o nekim pitanjima, pitanjima menstruacije, pitanjima posporođajnog ciklusa i tako neka pitanja tahareta, ali oni ne znaju ništa više. Oni ne znaju stanje muslimana, oni ne znaju ništa o džihadu, ne bave se pitanjima džihada i tako dalje, ne bave se problemima muslimana ili omaložavaju njihove stavove, kritikujući ih i donoseći svoje stavove, stavove velikih učenjaka. Imate znači ljudi koji kada počnu govoriti o ulemi, mislim se da su oni dostigli jedan veliki stepen i da oni su na, na, na stepenu tih islamskih učenjaka i da se mogu sa njima raspravljati a možda ne zna Ameđuz. Možda ne zna kako treba pravilno uzeti abdest. Ali kada je govoriti o ovim stvarima, on je najveći stručnjak i on najbolje zna kako treba se fetva dati. Kad učenjak da fetvu, kaže a fetva nekako nije ona. Nije, kako je učenjak mogu dati ovakvu fetvu? Ljudi ocjenjuju na ovakav način fetvu učenjaka zato što njihovo znanje malo. Učenjak vidi sve, sve čoškove islama, on vidi samo jedan čošak i, i gleda u njega i kaže kako je pa suprotno je to ovome. A on ne zna da je učenjak uzeo u obzir sva pravila koja se nalaze u ovoj vjeri i onda na osnovu toga dao svoj stav. I na kraju krajeva ne kaže da je to stav šerijata, nego kaže ovo je moje, moje viđenje. Tako da ne treba optuživati te ljude, a pogotovo od strane oni koji čije znanje malo, i koji će biti pitani za to, bit će pitani za svoje postupke i za to što su omalovažavali druge. S druge strane imamo one koji su, koji svetkuju učenjake. Mi smo i protiv toga. Koji su učenjake učinili svetim, učinili su i bezgriješnim, uzimaju sve što kažu i slijepo i slijede i glavni dokaz im je ono što on kaže. Ono što on kaže je istina. Nema dokaza drugog osim njegove riječi. Kao što je slučaj sa, jučer smo spominjali Rafidijama, Šijama, koji svoje učenjake uzimaju za, za bezgrešne. Uzimaju i bezgrešnima i od njih uzimaju tumačenje vjere bez ikakve mogućnosti da pogriješe. Isto tako imamo sufije, ekstremne sufije, koji smatraju ili koji kažu da onaj koji kaže svome šejhu zašto, murid ako kaže šehu zašto da izlazi iz vjere, Znači ima takvi ekstremni sufija koji kažu da ako murid ili učenik kaže svome šeju zašto je to tako, kaže izlazi iz vjere. Normalno, ti lažovi su to iskoristili, zato manipulišu masama, igraju se sa njima. Kažu ovo vam je propisano, ovo vam je zabranjeno, ako ovo budete uradili bit će veričet, ako i tako dalje. I na taj način uzimaju novac od ljudi i igraju se s njima. Ehli sunne vol džema, rekli smo, zauzima srednji stav. Volimo svoje učenjake, poštujemo ih, uzimamo od njih, razumijevamo vjeru putem njih, branimo ih, imamo lijepo mišljenje o njima i tako dalje. Ali isto tako ne smatramo ih svetim, ne smatramo ih bezgriješnim, mogu upasti u grešku, ali ta greška, rekli smo, ne utiče na njihovu autoritativnost kod nas. Oni ostaju autoriteti za nas, ne govorimo o njima i branimo ih. Dok vidjeli smo, imamo, imamo dvije skupine koje su zalutele po tom pitanju. Šesta tačka menheđa ili sunnete od žemata kada u pitanju sticanje znanja, učenje, odnos prema učenjacima i zauzimanju stavova, jeste da ehli sunne ol džema radi po principu istedil summe ta'teqid la ta'teqid summe testedil fetadil Prvo uzmi dokaz, pa onda zauzmi određeni stav ili ubjeđenje. Nemoj zauzimati određeni stav ili ubjeđenje, zatim za njega tražiti dokaz pa ćeš zalutati. Ehli sunna wal džema slijedi ovaj princip. Ako hoće da uzmu određeni stav, prvo traže dokaz. Traže, ako hoće znači da, da, da sebi opravdaju nešto u ovoj vjeri, traže šerijatsko opravdanje, traže šerijatski dokaz, nakon toga zauzimaju određeno ubjeđenje ili stav dok ima ljudi koji su uzeli određena ubjeđenja zatim traži opravdanja za to i normalno da će otići u zabludu uzeo je stav da si ti ovakav ili onakav da si mu neprijatelj kao što naš narod ili kao što određeni, znači određeni krugovi ovdje su zauzeli stav o našoj braći koji danas pozivaju u Kur'an i Sunnet zauzeli su stav da su oni neprijatelji da su oni špijuni i teško je taj stav promijeniti I onda oni zato nalaze opravdanja, traže dokaze. A da su prvo razmotrili, da su gledali o kome se radi, da su to njihova braća, da oni pozivaju u vjeru i da oni hoće pomoć ovu vjeru na ovim prostorima, onda bi, onda bi imali pravilan stav i pravilan odnos prema, prema njima. I sedma tačka o kojoj ćemo mi danas govoriti, sa kojom završavamo menhe džehli sunnete od džemata kada je u pitanju ovaj, ovaj dio, jeste da ehli sunne od džemata ima svoj cilj u sticanju znanja. Kratko rečeno, cilj ehli sunnata vol džemata od sticanja znanja su sljedeće stvari. Ili nijet zbog kojeg ehli sunne vol džemata stiče znanje, može se ograničiti na tri stvari. Prvo, oni to znanje traže radi Allaha Đelešanu i radi njegovog zadovoljstva, radi njegove nagrade. Poznato vam je da je sticanje znanja ibadet. badet učenje na Allahom Đelešanu putuje je ibadet. Jer je Allah Đelešanu naredio da se traži znanje. Pa kaže, fa'alam ennahu la ilaha Allah. Znaj da nema Boga sem Allaha. Znaj je naredba. A svaka naredba je ibadet. Tako da vjernik polazi od ove osnove. Da je sticanje znanja ibadet, a normalno svaki ibadet čovjek mora u njemu biti šta? Mora biti iskren da bi bio za njega nagrađen. Oni koji budu učili Allahu vjeru radi njega, radi njegovog zadovoljstva Allah će i uzdignuti na najveće stepene što je Allah Želešanu objavio u Kur'anu da će Allah uzdignuti one koji vjeruju i koji znaju na stepene kojima je dato znanje normalno znanje je Allahov dar koji on daje čovjek se treba truditi ali to je dar koji Allah daje kome on hoće a oni koji budu tražili znanje radi ovo svjetskih, radi ovo dobara radi, radi užitaka. Takvi će se spustiti na najniže stepene i takvi nalikuju židovima, jer su židovi znali Allahove ajete. Dolazio im je najveći broj Allahovih poslanika i pored toga su šta zalutali. Zato Allah za njih kaže maghdubi alehim. One na koje se tira srdio, a za kršćane kaže Wale dalin, one koji su zalutali. Jer kršćani nisu svjesno zalutali. Nisu imali znanja, oni su zalutali bez znanja. Sami su sebi propisali ibadete koje nije Allah propisao iz neznanja. Dok židovi su svjesno ostupili od pravog puta. Poznat vam je slučaj kada je poslanik sa osele došao u Medinu, pa kada je Safin, otac Jamiđa, kad su razgovarali, ona ih je slušala, znači još nije bila, još nije bila primila islam, slušala je šta razgovaraju, pa je rekao jedan od njih, idi vidi, da li je to onaj koji je spomenut u našim knjigama. Otišao je i uvjerio se da se radi o poslaniku koji je tu te vrat. Vratio se i pitao ga je šta si, šta si našao? Kaže on je. Pa kaže šta preporučuješ? Kaže vječno neprijateljstvo. Židovi su jasno i svjesno gazili Allahu Želešanu u zakon. Tako da nemojmo misliti u današnjem vremenu da će nekakvim mirovnim metodama ili pozivanjem da će se oni odazvati. Nisu se odazvali u ono vrijeme kada im je dolazio najveći broj poslanika, a neće ni u ovome vremenu. Zato ćete naći da mali broj židova, gotovo je nepoznato, da prihvataju islam. Tako da, oni koji budu tražili znanje radi ovo svjetskih dobara, a ne da bi radili po njemu, nalikuju židovima. Zato kaže Sufjan Efeuri, oni iz ovoga ummeta koji budu radili, koji budu znači činili ibadete bez znanja nalikuju kršćanima, a oni koji budu učinili ibadete, a oni koji budu su postupali suprotno onome što znaju nalikuju židovima. To je što se tiče prve stvari koju čovjek treba nijetiti u sticanju znanja. Druga stvar koju trebamo nijetiti jeste otklanjanje neznanja. Poznato vam je da se čovjek rađa da se čovjek rađa bez znanja i to je osnova kod njega kaže Allah Đelešanu Wallahu ahrađakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna še'a Allah vas izvodi iz utroba vaših majki znači nakon što, nakon što ste bili nakon što ništa niste znali onda vam on daje vid daje vam sluh da biste mu, da biste mu zahvalili čovjek znači prije svega traži znanje da bi on naučio, a zatim da bi tome podučio druge. Nije uvjet da čovjek poziva druge da sve nauči u ovoj vjeri. Onoliko koliko nauči, toliko treba pozivati. Upitan je, u stvari rekao ima Ahmed, rahmetullahi ali, nema dijela koje je ravno znanju kada čovjek očisti svoj nijet i kada mu nijet bude ispravan. Upitali su ga, a koji je to ispravan nijet? Kaže da zanijeti otklanjanje neznanja od sebe i drugih. I treća stvar koju trebamo nijetiti u sticanju znanja jeste odbrana ove vjere, odbrana ovoga šerijata. Kada bismo pretpostavili da se u ovoj sobi nalazi nalaze najistaknutije knjige koji su napisane o islamu. Da li one mogu braniti ovu vjeru i ovaj šerijat? Ne, nikako. Ovu vjeru brane ljudi koji nose to znanje. Tako da je potrebno da u svakom vremenu budu oni koji će naučiti ovu vjeru i ljudima je pojašnjavati i boriti se protiv zabluda. Pogotovo kada znamo da u svakom vremenu imaju novotarije i zablude koji nisu postojale u prvim generacijama. Tako da je nužno da, da postoje oni koji će Allahu vjeru izučiti i pozivati u nju i borite se protiv oni koji, koji je iskrivljuju i koji se protiv nje bore. Molim Allaha Đelešanu da nas učini od tih od onih koji znaju i koji se bore za njegovu vjeru i podučavaju druge njoj. جفاك الصبح ما أقسى الجفا هل ترى المصباح في الروح انطفى هل جفاك الصبح ما أقسى الجفا بسمة الآمال فجر مورق ورياض ونعيم وصفا يا ظلالا راقصت أهدابها Aktivna islamska omladina Linz nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 0043 732 601 865 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى شافق الأخضار في روح الفتى أي دمع من يأس قد شفى لو زرعت القلب حبا عاطرا